Apirilak emezortzi ditu, gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irretiaren albiste eman kizuna, eta kirol kontuekin hasiko dugu gaurko kontakizuna larun bat honetan, Nafarroako taikuondo kirol jokoen finala jokatuko baita berriozaren. Ilak hogei larun bata, goizeko bederatzi terdiak hori izanen da itzordua, Nafarroako kirol jokoen taikuondoko finala jokatzeko. Berriozarko kiroldegian mendialdea klubeko sail zailkatutako kirolariak onakoak dira. Aur kategorian, Irunea bat, Aroa Kasado, Alaia Urrealburu, Maialen Karbatxo, Alejandra Gartzia, Aintzane Aroka eta Alejandro López. Kadete Maian, Leire Bujanda, Ane Zinto, Maider Bilaba, Aitor Sangu eta Daniel Karbatxo. Eta azkenik, Junior Maian, Berrio Ordezkaritza, Iñaki Tomasen Esku geldituko da. Zorte hon beraz, parte hartzaile guziei. ba ditugu bestelako itzorduak ere Sahararekiko elkartasun aldeko egunen inguruko ekimenak bi bertan amaituko dira. Atzo Labargan Saharako lurralde okupatu ez e, eh, inguruan egintzen proiektzioarekin eta itzaldiarekin oso harriakastandikoa izaten ari den Sahararen aldeko ekimenak bi bukatuko dira. Antolatu diren e, antolatu duten Cineforum batekin amaituko dira mm, egun hauek filma euskaraz emanen dute eta itzordua harriatsaleko 8 dietan izanen da kulturgunean. gunean. eta aurreko egunetan aipatu dizu egun legez, kiliki elkarteak berriro antolatu ditu zuatzako udako kanpaldiak. Zuatza irla arabarrean egingo diren udako kanpaldi hoietan parte hartzeko izen emateko epea, gaur eta bihar e, izanen da zabalik, e, apriliak emezortzi eta emeretzi, e, amabi etatik ordu batetara eta arriatxaleko seietatik zazpite erdietara kulturgunean egin dezakezue izen ematea. Kanpaldiak abuztuaren bostetik amaikara bitartean eginen dira, lehen hezkuntzako lehen mailatik seigarren mailar arteko umeekin eta ehunda berrogei euroko kostua izanen du argibide gehiago behar izanez gero ondoko helbide elektronikora email bat bidal dezakezue kiliki berria abilduan gmail.com kiliki berria abilduan gmail.com. Eta berriozarko udaletik heldutako ohar bat datorren hilabetean amaituko da 2013 urteko zirkulazioaren gaineko udaltzerga ordaintzeko epean. E, zehatzago esan da maiatzaren seian amaituko da e, gaineko zergaren borondatezko ordainketa egiteko epea. Elbideratuak ez dauden ordainagiriak e, ordaintzeko ondoko hiru modalitateetan egin dezakezue. Lakaixa edo rural kutsaren bulegoetan alde batetik, bestetik 0 amabi telefonora deituta edo azkenik berriozarko udalaren egoitza elektronikoan. Bestalde, elbideratuak dauden ordainagiriak e, kontu korrontean zor, zordunduko e, dira zuzenean maiatzaren seitik aurrera. Eta segituan eh, kulturitzor aipagai izanen ditugu. Toti Martínez de Lezea idazlea berrio zaharen eh, izanen da. Aski ezaguna da, Toti Martínez de Lezea idazlea eta berriozarrera etorriko da. Eh, gaur bertan, apirilak emezortzi herriko liburutegian izanen da. Erretxaleko zazpietatik aurrera udala kantolatutako saio baten baitan. Eta bihar berriz antzerki emanaldi bat izanen dugu. Irurtzun antzerki taldearen emanaldia ikusteko aukera izanen da bihar apirilak emeretzi. Talde sakandarrak William Shakespeareren Sueño de una noche de verano, edo udako gau baten ametsa antzeslana taularatuko du. Berrio zarko udala kantolaturik, irurtzun darren antzeslana gaueko bederatzietan entzunaretoan izanen da, sarrera bi euroko prezioa dauka. Eta e, taulatik ez gara jeitxiko, baina antzerki emanaldi batetik, dantza emanaldi batera pasako gara, konmozion taldearen dantza emanaldia aldia zitzeginen dizuegu. Nafarroako gobernuak eta berriozarko udala kantolaturik, konmozion taldearen dantza emanaldia aurkeztuko dute e, igandean, entzunaretoan izanen da hori, arretxaldeko zazpi terdietan dantza aestena azikloaren baitan. Sarrerak bost euroko prezioa izanen du. Eta eguraldiaz mintzatuko gara orain, dezente aldatuko da eguratxa, giro motelarekin argituko du egunak, euri txantxa batzuk botatzeko arriskua dugu, eta nabarmen freskatuko du atzokoarekin alderatuz, eta oroar amabos graduren azpitik geldituko dira eguneko beroenak. Hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez. Informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian FM-ko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.